Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu na abdihi wa rasulihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bat. Nastavljamo govoriti o tom zamoru prilikom traženja znanja i prilikom ibadeta. Govorili smo o pojavama, je tako? Kako se to manifestira, koji su neki ti znakovi i tako dalje. Govorili smo i o uzrocima. Šta su uzroci tog postupka? Danas ćemo govoriti o tome kako to izliječiti. Uzroci zamora. Znači, govorimo o uzrocima. Ovi uzroci koje će ovdje še spomenuti, kaže on, neki se odnose na sve i badite i traženje znanja uopće. A neki se uzroci odnose samo recimo na dav, na pozivanje drugih u islam, ili u nekom ibadetu eventualno kao što je traženje znanja, dok u ibadetu može ostati isti kao što je bio. Prvi uzrok, neiskrenost. Iskrenost je, kaže ovdje šeh, jedan od dva rukna prihvatanja dijela. Imamo iskrenost i imamo ispravnost. Kaže Allahšanu vama umiru illa li abudullaha muhlisina lehuddin. A naređeno im je bilo samo da Allaha obožavaju iskreno mu ispovjedajući vjeru. U drugom majetu kaže Ela lillahi dinul halis iskreno ispovijedati vjeru Allahu je, odnosno iskreno ispovijedati vjeru Allahu dug je ljudima. Kul inni umirtu an a'bud Allaha mukhlisan lahu din. Reci, meni je naređeno da obožavam Allaha iskreno mu ispovijedajući vjeru. Znači, sve to ukazuje na obaveznost i važnost i da je iskrenost fars. Iskrenost podstiče muslimana na trud i na dobra djela. Također u njemu izgrađuje osjećaj da mu nikada to nije dosadno. Jer on nada se nagradi koja je kod Allaha i strahuje od kazne koja je kod njega. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا I onaj ko se nada i strahuje susretu sa svojim, od susreta sa svojim gospodarom, neka radi dobra djela i neka u, u svom ibadetu nikoga drugoga ne obožava osim svoga gospodara. Onog momenta kada iskrenost postane slabija i kada ta neiskrenost uđe u, mus, u muslimanovo srce, odmah osjeća slabost i nema više želju za dobrim dijelima. Znači šta nam je svega? Ovo sam sve što sam pročitao, to je šehrin. Hoće da kaže da iskrenost i predanosti dušom i srcem i tijelom u radu dobrih dijela i traženju znanja činio čovjeka čuda. Što običnom čovjeku koji nema toga kod sebe čini nesvatljivim postupke takvih ljudi. Recimo, primjera toga ima, ima puno, počeš od poslanika sam Allah. Zar naš poslanik sallallahu sam Allah nije klanio da bi mu otekle noge? Imam Buhari kaže da taj hadis ne znači otekle noge, nego je naveo rivajet tako, a tamo se kaže tatafattar kadama. Rič tatafattar može značiti oteći, ali može značiti popucati. I Buhari je naveo ajet koji ukazuje da ta riječ znači pucanje, što znači da on smatra da hadis znači da bi poslanik stajao toliko dok bi mu pete popucala. Koža popucala na petu. To je drugo tumačenje tog hadisa. Zašto je to? A iša, a iša se začudila. A iša je jedan od njih koja je isto obećan džennet i ona nazivaju je sidika, znači najveći stepen koji može postići čovjek. Ovaj- Lepsana. Najveći stepen koji čovjek može postići. A ona se čudi kako to poslani se može. Ali iskrenost i to je poslani se kaže da ne budem zahvalan Allahom robu to je nešto što što zaista pravi čude. Pa je Bubekar radi Allah. Šta je sve uradio, koliko je metka dao. Oslobodio je sve prve muslimane koji su bili robovi. Kupio ih i onda ih oslobodio. Znači svog imetka. Ko će to dati pare? Pogotovo, zamislite, vidite ovdje u situaciju u Bosni sad, kako je kriza za pare i za novac. Kriza za pare i za novac u Arapa u onom svijetu bila još, još veća. Nije bilo ništa. Kako se navodi, oni sami pričaju kako su živjeli prije da su živjeli od lova. Da su jeli kukce i žohare i svašta, šta god stignu, što se miče. Tako su živjeli, pustinja kamen u Mekke. Nema ni biljke, nema ni povrtaljke, nema ni vočke, nema ništa. A on uzme taj metak i kupi čovjeka i pusti. Samo je to da ga izbavi, izbavi muka. Znači, to su <clears throat> stvari. Ima toga i dan danas. To je znači šta? Iskreno. Po dva, slabo šerijatsko znanje. Zašto ovde šejh je baš upotrebio taj izraz slabo šerijatsko znanje? Zato što neznanje u redu, svako zna da neznanje je problem. Ali je problem i kad je znanje slabo. On želi ovde da ukaže, ne želi da govori o neznanju. Neznanje je poznato da je problem. I da ono razlog zamora i kad čovjek ne zna zašto i zbog koga radi i tako dalje, da se zamore. Ali kad je slabo znanje, onda je to šta problem. Kaže nam šejh ovde, sve što je šerijatsko znanje slabije kod muslimana, više je izložen ovoj bolesti zamoru. Jer on ne zna šerijatske dokaze koji postiču na ibadeti na dobra djela i traženje znanja. Niti zna posljedice koje slijede zbog dobrih dijela a to sve čini čovjeka ovaj, čini njegovu volju za dobrim dijelima slabijom šarijetsko znanje to je to je ovo što je da sam bilo to je ših rekao ono je uz iskrenost to su isto dvije noge kod čovjeka niti, znanje, niti je znanje dobro bez iskrenosti niti iskrenost pomaže puno bez znanja. Jer iskren čovjek sagori ali on jedan sagori u nečemu što nije toliko vrijedno sagorijevanje. I zato kažu čovjek koji zna manje radi, više dobije. A čovjek koji ne zna puno radi, a manje dobije. Jer ti ćeš za ibadet dobiti što ćeš dobiti, a bez obzira koliko se trudio. U vezi s sjećam se, bio je u nas jedan profesor, stariji čovjek u penziji je bio, ali honorarno radio, bio je strašan ovaj, učenjak fikha i on je volio knjigu Rijadu Sarhin. I govorio nam je da u njegovoj kući svaka tri do četiri mjeseca kupuju novi primjerak Rijadu Salihina jer im se ne podere. Svaka tri do četiri mjeseca kupuju novi primjerak nema bez komentara Rijadu Salihin čite hadise samo jer Rijadu Salihin je knjiga koja govori o dobrim dijelima o zabranom mjestu i to stoji u porodici i čitaju samo Rijadu Salihin tri znači govorimo o uzrocima zašto nam slabi volja za traženjem znanja širijetsku naravno i zašto nam slabi volja za radi badete pod broj tri kad se srce veže za dunjaluk i zaboravi ahiret ahiret To dvoje ne može skupati. Kaže šeheh ovdje, slušajte rečenicu, وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفُتُورِ أَنْ يَتْغَى حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى حُبِّ الْآخِرِ Ubraja se u najveće ili najčešće uzroke zamora da ljubav prema Dunjaluku postane veća od ljubavi prema Ahiretu. I onda, kad to bude, to je potom ulađen. Zatim kaže nam šeh ovde, veže se srcem za Dunjaluku. Zavoli ga i to mu oslabi iman malo pomalo, tako da mu ibadet postane težak i dosadan. I njegova slast i ljepota bude u dunjaluku i onome što je od dunjaluka pa ga dovede i do te mjere da zaboravi ahiret ili samo što ga ne zaboravi i zaboravi na nešto što je najvažnije a to je smrt koja će mu doći tada kad se dogodi ljubav prema dunjaluku pojavljuje se druga bolest i problem a to je nada u dug život misli da nikad neće umriti ili zaboravi da će umriti I ko, kod koga god se nađu ove osobine, koje je gore, one ga unište potpuno. A naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je rekao, te se abdu dinar, te se abdu dirham, u filafl, te se abdu dinar od dirham. Neka propadne rob dinara, neka propadne rob dirhama. To je rivajet Buharije u poglavlju o borbi na Allahovom putu, broj 70, a u drugom tekstu neka propadne rob dinara i dirhema. Pet. I njega je spomenuo Buhari, ali na drugom mjestu. I Ima ovdje još važnog teksta od Šihe. Kaže, stvarnost naša danas je vrlo alarmantna. Jer vidimo čak one koji traže znanje i uče i tako dalje, svega manje i manje traži i bave se svim i svačim osim sa znanjem skupljaju domet, i metak traže pozicije traže ugled i kaže ovdje moramo napomenuti na jedno vrlo važno pitanje a to je neke daje dobro možda a e, dobro spomenut ćemo neke daje počnu s radom znači za dunjalukom i tako dalje želeći kako oni kažu da zarade koliko im je dovoljno da ne moraju tražiti od drugih tako da ne bi bio ovisan o radnom mjestu i tako dalje kaže šeh pastesadovu to je vrlo lijepo i plem, vrlo lijep i plemeni cilj Međutim, ubrzo se takvima otvore vrata Dunjaluka i počnu raznorazni razni prohtjevi i pohlepa se pojavi i onda mu dođe šeitan još uljepša tu stvar i onda u ime dave i u ime nekakvih islamskih projekata malo pomalo srcem zavoli Dunjaluk i ostavi svetu. Znači šta će da kaže, ovdje govori se da je, možda to, ali eto, ovaj, kaže da ljudi, znači, zbog, čisto da bi sebe zadovoljili svoje potrebe i tako dalje, što je lijepo, vrlo dobro i potrebno, širijetski tražen, međutim, vrlo klizalo. U toj zaradi, u tome svemu, zarada se osladi. Pogotovo, recimo, ako krene u veće malo projekte, pa zaradi, ne znam, nija nekih 100.000, 200.000, 10.000, eti to sad ostavi. I reci dosta je. Kad je dosta? Pohlepa se probudi. E, tu se na muci se poznaju junaci. Ko uspije se oteti tome, ko se ne uspije oteti tome. To su vrlo, vrlo teške stvari. Kaže nam šeh ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na to i obavijestio da je dunjaluk sladak i privlačan za čovjeka. الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء Znači, dunjaluk je sladak i zelen, kako ovde kaže. Zelen misli se da je lijep za izgled. Slatkog je okusa i lijepog je izgleda. Privlači, znači, čovjek. A Allah vas je na dunjaluku postavio i dao vam ga da vidi kako ćete raditi i postupati. Zato se bojite dunjaluka i bojite se žena. Ovo je zabilježio imam muslim. Ovo ovaj hadis. To je bilo treće. Znači šta je bilo treće? Dunjaluk, ljubav za Dunjalukom i tako dalje. I normalno da čovjek ako voli Dunjaluk i ostalo, onda u tom slučaju ništa nema od, od toga. Jer će u tom slučaju čovjek da ne bi naštetio svom nekom interesu Dunjalučkom prešutiti u vezi sa davom. Ovaj, imam nevevi rahimahullah, imao je tako jedni problema s tim. Ali imam nevevi bio od onih koji nije želio do njega. Možda čak neki kaže i pretjerivo je u vezi s tim, ali u svakom slučaju nikad se nije vezao ni za što u vezi sa dunjalkom. Jednom prilikom vladar njihovog vremena dao je proglas da sakupe od naroda porez, povećuje porez narodu namete zbog toga što, ima, što su imali neke razhode za vojsku, za, za borbu i tako dalje. I sad je dao, morali su dati svi, svi učenjaci, muftije, kadije i tako dalje svoj potpis da taj proglas ide. Otišli su svima, došli kod Nevevija, kaže on ja neću potpisati. Šta je, zašto nećeš, kaže, recite kralju, vladaru, tada, kad poskida sa svojih čeri, sa svoje žene, sav nakid koji je kupio iz državne blaganje i što ima u svojim kućama, pa ako ne bude dovoljno, onda nek traži od naroda. Prije toga neću potpisati došli njemu sad tako šta je počeo, kaže, ostao još jedan, nije. Vladar se naljutio. Kaže, smjerite ga sa svih mjesta. Imate da bude bilo gdje. Oni se snužde i kažu, nema on nikakvog mjesta. Ni na čemu nije. Ovi što ostali svi potpisali, kad je ovi oni, svi otcu. Ništa oni nije I na kraju je to Allah dao, izborio se za to pravo. Ali nije bio vezan za te stvari. Četiri iskušenje sa ženom i djecom. Zamor u traženju znanja i badet. <laughs> Vidim, smješkaju se. <laughs> Koliko vas ima oženjeni? Potencijalno oženjeni? A, gledajte šta kaže ovdje ših. Kaže, tražio sam od svojih učenika da mi pomognu i daju neke prijedloge da napišu uzroke zamora pri traženju znanja i dobrovjera pa sam primijetio da mi je na desetine pisama došlo od njih kako ukazuju na supruge i da su one najvažniji razlog zašto ne traže znanje i zašto ne su ljubavac. To je od učenika dobio, nije od njegovo bilo. <laughs> desetine pisama. Kaže on, ti studenti i ti učenici govore o svojoj stvarnosti koju su doživjeli i stvarnosti svojih kolega i, pri, i, i, i braće. Kaže, ovdje ćemo spomenuti Allahove riječi وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَ وَعْلَمُوا znajte Emr naredba i upozorenje znajte da su vam i meci vaši i djeca vaša iskušenje fitnetun i drugi ajet يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أو فيرنيتسي među vašim suprugama i među vašom djecom imate i neprijatelje, pa zato se pripazite. Dobro, ovaj treba posebno tumačiti, o ćemo posebno govoriti. Preneseno je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao El waledu mahzenetun međbenetun međheletun mebhale Dijete kad se rodi čovjeku, odnosno dijete je za čovjeka tuga, kukavičlu, neznanje i škrtost. Ovaj hadis je zabilježio Hakimu Musadraku, šeha Albani kaže da je vjerodostojen. Šta to znači? Znači kad se čovjek rode djeca, onda kad ta djeca naviknu na tugu, u smislu da zbog njih i ostalo sve što bude i tako dalje, Zatim i kukavičluk malo. Čovjek poče da čovjek kad je slobodan, on ne misli na posljedice. Sve može na ovu ruku što bi rekao, nije problem. Ali kad se djeca rode, počne kalkulacije. I u borbi isto tako. Međhele, zbog djece čovjek ostavi znanje. A mebhele, zbog djece čovjek postane škrt. Jer najčešće će vidjeti ko ima djecu i tako dalje, štedi, zašto štedi, zbog djece. I dan danas vidjet ćete ljude koji imaju koliko imaju djece toliko spratova prave. Dvoje, troje, ne znam, nija šta. Isto da će oni biti s njima. Dalje, i ovaj hadis jasan sam. Znači, djete kad se čovjek urodi, na sve ove stvari, pođu sve ove stvari da se javljaju kod njega zbog djeteta zato što misli o njemu kako će. Kaže u drugom hadisu in awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Prva smutnja, prvo iskušenje koje se dogodilo među Benu Israilom bile su žene. Znači bile su žene. Ovo je hadis zabilježio Muslim. Kaže nam šejh ovde, supruga može čovjeku biti pomoć u ibadetu, u traženju znanja i u davetu da, dole u Fusnoti kaže kao što je Hatidža radijallahu anha bila i ostale majke pravovirni znači poslanikova žena ali mu isto tako može biti belaj i iskušenje a najveće to iskušenje je kad čovjek ne osjeća da je to iskušenje za njega i da tu leži opasnost čak šta više neka to može smatrati blagodati i Allahovim poklonom, a nije tako. <clears throat> Zato što je lijepa ili zato što ima metka ili tako dalje. A ona je u principu musibet koji mu je došao u kući, a da on to u kuću, a da on to i ne zna. Fa al amradi akhfa. Najteže bolesti, najružnije bolesti su one koje su skrivene. Wa sharru al a'da'i ahla. A najgori neprijatelji su najslađi neprijatelji. Jeste skontrali šta je znači? Znači, žena u principu je mač sa dvije oštrice. Može biti hajr za čovjeka, kao što je Hatidža bila za poslanik I da čovjeku pomogne u traženju znanja, i da čovjeku pomogne u ibadetu i tako dalje. Jesu imali tamo zvučnici za to? Znači, može pomoć čovjeku, ali isto tako može čovjeku i odmoći. I ovdje še ukazuje na jednu stvar, to je da nekada u nekim slučajima čovjek i ne osjeti to, da žena čovjeka nekad nenamjerno odvuče od tih stvari. Zato, recimo, čovjek smatra da to blagodat njemu došlo u kuću, lijepa ima para, ima ovoga, ima onoga, pazi ga, mazi ga, ali s druge strane, on tone dublje i dublje, nema ga nigdje kad je u pitanju traženja znanja, kad je u pitanju o, ibadet i ostale stvari. E, kako tu naći određenu granicu to će nam čovjek govoriti tamo kad budemo govorili o liječenju da se time ne zamaramo što se tiče djece kaže on opasnost u vezi s njima leži u tome da čovjek a, počne se baviti samo njima i zapostavi svoju vjeru i što želi na sve načine da im obezbidi budućnost budućnost i strahuje šta će se dogoditi nakon njegove smrti. Kaže šeh ovde, a nije ga strah šta će biti s njima, a je to? Znači, nakon smrti. Čovjek strahuje šta će mu biti s djecom, koga je ostavio, a ne misli šta će biti s njim kad preseli. A preče bi mu bilo to. Tako da i protrači cijeli život između žene i djece. I istinu je rekao uzvišeni Allah, zujina li nasi hubbu šehovati minan nisaa, والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات ljudi ma je učinjeno lijepim da vole strasti od žena, od djece, od velikog blaga, zlata, srebra, dobri konji, označeni, stoka, plodovi, to su sve dunjalučka dobra. A kod Allaha je najljepše mjesto povrata. Sura Ali Imran 14. javet. Kaže ovdje moramo napomenuti jednu stvar. Stanja ljudi se razlikuju kad se oženi i kad dobiju djecu. I nekada za neke ljude kažu da su se promijenili, da nisu više ko što su bili, Međutim, kaže ovdje šejih, to ne mora biti tako i tačno. Kaže, ukoliko je čovjek se promijenio donekle u tome da bi ispunio prava svoje žene i djece, onda u tom slučaju to nije loša promjena, nego je to ispunjenje obaveza i izrašavanje farzova i vađega. I kaže, to je prirodna stvar koja, koja se dešava, koju zasobno povlači ženitba. Jer nemoguće je da čovjek ostane isti ko što je bio kad je momak bio, a kad je već preuzeo obaveze na sebe, kad su u pitanju supruga i djeca. Jer naš poslanik sa sallam je rekao, odnosno potvrdio Selmanove riječi Ebi Drdao, Ebu Drda, o čemu se radilo najme? Ebu Drda je previše se previše pokušavao da ostane u ibadetu i traženju znanja više nego što je trebalo, a oženio se. I naišao je Selman, Farisi i ispred vidio, to je bilo prije hijjaba, vidio ženu kako je nepočešljana, neuredna i ništa. Hijjab je šesti hijjarske godine da Zato su žene hodala onako normalno. I pitao ima li budar da, i tako dani, kaže nema. Šta je s tobom što, što se tako kaže Ebu Darda, u više ne treba, ne treba ništa od Dunjaluka. Kao u principu mi ne prilazio i niti bilo šta. Posti i klanja je gotovo i onda se ona nije ni sređivala i onda je Selman noćio kod njega jednu noć kad je došao stavio mu da jede, počastio ga on neće da jede, šta je bilo, postim kaže jedi neću da jedem dok i ti ne jedeš i on jede stvar na večer kad su legli da spavaju legne on ovaj ustavi, kaže šta radiš hoću klanjati, lesi i zaspi prva noći. Ustane ponovo kad se razi još tek kad je ostalo iza tamo pola noći još jedna trećina kaže sad ustani ostali su obojca i klanja sutra dan kad su ošli Ebu Derda je pričao šta je bilo <clears throat> onda mu je Selman rekao da tvoja duša ima pravo kod tebe tvoja žena ima pravo kod tebe i svima dadi njihovo pravo i onda je poslanik se nam potvrdio te riječi i rekao je inna li rabbike alejke haqqan wa inna li nefsike alejke haqqan wa inna li ehlike alejke hakkan fa ati kulli dhi hakkin haqqahu tvoj gospodar ima pravo kod tebe ti imaš prava kod sebe tvoja porodica ima prava kod tebe supruga misli se zato svakom daj njegovo pravo dobro jer u redu ovo ima u vezi sa znači u principu islam postiče na ženi postiče na osnivanje porodice postiče na što više djece ali da se nađe tu neka granica da se ispuni njihova prava, a onda nakon toga da se ispuni prava drugih, prava i badeta, prava tražnjega znanja, prava dava i tako da. I ako čovjek tako postupa, onda u tom slučaju, u većini slučajeva naći će neki balans. Znači, naći će neki balans, ne mora uvijek biti 100% precizan. Nekad će malo više ženi i djeci, nekad malo više davi, ali bar da bude to tu približno, da pokuša ovaj održavati to sve na nivou prihvatljivom, da ne bi stano se svađao ovaj, ni sa ženom, ni da oni ostanu bez svojih prava i tako dalje. Peto, ostavite da znamo dok smo došli, život u pokvarenoj sredini. To se nas tiče, a to ćemo ako mogu da govoriti. Sad pitan. Idući.